Hidayeti isteyip bulanlara selam Nefsine yenilse de tevbe edene selam Rahmette yatıla dalanlara selam Şehadet şerbeti içenlere selam Selam selam selam Selam, selam, selam Rahmet rüzgarlarından Selam, selam, selam Selam sana Müslüman Selam, selam Rahmet rüzgarlarından O dost doğru yola Girenlere selam Hain bir kurşun vurur Yere düşene selam Allah için sevin Sevilenlere selam Allah için ölür Öldürülene selam Selam selam selam Selam sana vurulan selam Selam acılarla yorulan Selam selam selam Selam sana vurulan selam acılarla yorulan Hakka davet edip sabredenlere selam Rablerinin yolunda yorulanlara selam Ateşe atılırken göğsünü gere gere O ne güzel yarıdır diyenlere selam Selam selam selam selam sana yaralım selam selam yoluna yar olalım selam selam selam selam sana yaralım selam selam yoluna yar olalım ilah bir Allah değil Nebiye uyanlara kabri yarılıp çıkar Habbe koşana selam Bağışlanmak isteği El açanlara selam Hesap ceza gününde Ben de yazgıca selam Selam selam selam Selam sana Müslüman selam selam Rahmetli cevlarından selam selam selam Selam sana bu yorulan selam selam Acılarla yorulan selam selam selam Selam sana